บุ๊กทูเจ็ดสิบสาม 73 73 ได้รับ อนุญาต ได้ Bir şeye muktedir olmak, yapabilmek. Bir şeylere muktedir olmak, yapabilmek. คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ Artık araba kullanmana izin var mı? Şimdiden araba kullanabiliyor musun? คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือ Artık alkol almana izin var mı? Şimdiden alkol alabiliyor musun? คุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ Artık yurt dışına yalnız çıkmana izin var mı? Şimdiden yalnız yurt dışına gidebiliyor musun? อนุญาต ได้ Muktedir olmak, yapabilmek. Muktedir olmak, yapabilmek. เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะ Burada sigara içebilir miyiz? Burada sigara içebiliyor muyuz? ตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะ Burada sigara içilebiliyor mu? Burada sigara içilebiliyor mu? จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ Kredi kartıyla ödenebiliyor mu? Kredi kartıyla ödenebiliyor mu? จ่ายเช็คได้ไหมคะ Çek ile ödenebiliyor mu? Çek ile ödenebiliyor mu? จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ Yalnız peşin mi ödenebiliyor? Yalnız peşin mi ödenebiliyor? ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ Bir telefon edebilir miyim? Şimdik telefon edebilir miyim? ขอถามอะไรได้ไหมคะ Bir şey sorabilir miyim? Şimdik bir şey sorabilir miyim? ขอพูดอะไรได้ไหมคะ Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdik bir şey söyleyebilir miyim? เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ O parkta yatamaz. O parkta yatamaz. เขานอนในรถไม่ได้ O otomobilde yatamaz. O otomobilde yatamaz. เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ O tren istasyonunda yatamaz. O tren istasyonunda yatamaz. เราขอนั่งได้ไหมคะ Oturabilir miyiz? Oturabilir miyiz? เราขอรายการอาหารได้ไหมคะ Menü kartını alabilir miyiz? Menü kartını alabilir miyiz? เราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ Ayrı ayrı ödeyebilir miyiz? Ayrı ayrı ödeyebilir miyiz?